Е, ще раз е, е, підтверджую, що вони чомусь тоді не проводили таких репресивних, щоб там били чи там ще там щось вночі викликали на слід, такого не було. То що так, то, то, то так. Це я можу ствердити. Але в інших містах, зокрема, як мені потім казав Осадчий Михайло, коли ми зустрілися з ним в зоні, що до нього. Е, приміняли фізичні методи і лякали, і, і навіть пару разів його нібито і вдарили. Е, так що він е, потім знову ще старався якось притягнути його до відповідальності, так вони знову на нього в'їлися, що вів не пускали. І знову ж таки, коли він написав свої такі спогади під назвою Більмо, то і знову ж за це йому дали ще досить тривалий термін. Ну, Але це я е, трошечки знову ж таки е, заходжу наперед. Е, сам по собі той суд відбувався, як і має бути, ага, ще хочу згадати, що як вони гралися нібито в ту демократію, навіть в Києві, зокрема, був на той час такий, ну, порівнюючи з тим, потім, який його замінив Федорчук, Нікітченко, головний кагебіст. Е, ну, Я теж, е, як ми потім, коли зустрілися з Світличним після е, звільнення, то ми прийшли одночасно до думки, що він був певний ліберал. І, ну, Тоді ще Шелест на Україні працював. Як мені потім не знаю, я досі не довіряю що своїй жінці, що моя жінка Жанна ну, підтвердили потім свідки, що дійсно вона ходила до того шеліста на прийом. І все ж казала, що її чоловік невинний, що він нормальна людина і так далі. За що ж ви його взяли? Е, то Шелест е, досить е, грубовато віднісся до цього і сказав, що ми розберемося, що суд розбереться. Але як сам був цікавий процес, в один із днів значить, нас поголили, помили, одягнули якісь там чисту одяганку і так далі і е, кудись повинні вести на балачку. Виявляється, в нас по кожному по одному водили десь так через дві, але метушня була загальна. Ну і, зокрема, е, заводять в таку е, велику залу чи салю. І столи там сидять, такі е, розміщені за столами повно людей, столи зелені, е, пригадує собі таке сукно зверху ну і генерали, і цивільні, і починає там отож питати, е, що за що сидить, там доповідає. Був такий, е, зараз не пригадую, що віддав цим, чи е, ну, якийсь із тих полковників, начальник слідчого відділу на той час. Він то все доповідав, такий-такий, то то і от вони мене, зокрема, питають. Ну, а що ж це за таке е, ви робите? Я кажу, ну от Русову читав, ну Грушевського читав, хіба це злочин, це ж нібито було до радянської влади і Русова, е, і Грушевський. Хіба це можна вважати як антирадянський документ? Тобто я хочу сказати, що ми весь час заперечували, нас нав'язували нам. Е, антирадянську пропаганду агітація, ми кажемо, ні, ми не робили антирадянської пропаганди. Хіба хоч раз хтось сказав, що ми проти радянської влади. Ми не проти радянської влади, нас просто е, ми хочемо, щоб та радянська влада була, але так як записано в Конституції, як обіцяв е, Ленін в розмовах із Скрипником, ну це ми там вже трохи вже навчилися яка до цього. Ну, так вони. В е, деталі не вдавалися, я не знаю, для чого їм це було потрібно, але вони, очевидно, враження, і потім кожному, це вже після закінчення справи, вони зробили собі кому скільки. Ну, може, вони збагнули, що як кажуть, я особливо там не розкрили моїх е, дій, тому, ну, власне кажучи, не було особливо за що, то і на суді вони дали мені тільки рік. Е, і Мартиненко дали три роки, а Ірі Федорівні чотири. І це пригадує собі, як на цьому захист, на суді. Е, я е, так орієнтувався, що мені нема нібито за що, е, то відмовився навіть від адвоката. Прийняли вони це від а ці, що захищали Мартиненка і Тож Євгенія Федорівна, то цікаво було такий один із тих адвокатів, е, але, мабуть, п'яний був. Бо навіть так так балакав, що навіть сльозу проронив, коли він казав, ви подивіться на цих е, молодих людей, ну тобто так апелював до тих суддів, що вони ж такі е, гарні хлопці, вони наші значить, інженери і так далі що їх треба пошкодувати. Ну, помилились трошки, і буквально самим натуральним чином е, проронив слізу. Ну, то ми потім так аналізували, мабуть, був п'яний. <laughs> Другий той, що захищав цю ж е, Іву Федорівну Куніцову, то весь час апелював, ну хіба можна жінці давати строгий режим? Це дійсно, бо та стаття, вона зразу строгий режим. А жінку не можна давати строгий режим. І от Суд все одно не послухав його, він посилався на якісь там кодекси, світову гуманність і так далі, і так далі, але їй дали строгий режим. Е, чотири роки і ця Єва Федірна, всіх їх відбула, потім вийшла з тої зони, правда, з підірваним здоров'ям, бо вона не так була міцна, вона старша вже була і недовго прожила е, і померла. Але, на жаль, що такі, як оце ж Мартиненко, і ця ж. Е, Кузнецова мало про них знають. Е, і так Богу дякувати, що ці хоч другий раз, коли вже відсиділи, то хоч в депутати вибилися, то хоч відомі дали, мали можливість трибу, користуватися такою трибуною і якась заявляти. Е, на весь світ про свої якісь ті дії. А такі ото люди, вони ото ж тоді. Ну, є багато таких, що які вийшли і мовчки, чи з підірваним здоров'ям, чи залякані, бо сім'я, зокрема, як Мартиненка була, що він десь е, поїхав, його на Україну не приймали. Е, зокрема, в Києві він потім на Полтаві десь біофізиком працював, а потім змушений був поїхати аж в Сибирію. Там він захворів кінцевий, коли повернувся, той помер на Україну. А коли помер? Е, Там вже років із вісім тому назад, давненько. Це зараз я не пригадую ті роки, бо так похорон відбувся, але ще е, ну, десь на початку е, вже незалежної держави. Бо він треба, було, треба було про нього написати. Те, що написано у Чорноволах, то дуже мало, тут власне до 65 е, років. Очевидно, ви знаєте, я збираюся, так дякую вам, що ви прийшли. Я кажуть, спонукали мене, це мені дасть певний е, е, стимул е, чи якось зобов'яже мене дійсно не ховатися ці згадки про тих людей, такі деякі деталі, штрихи, як кажуть, до портрета. То я це обіцяю вам, що я це напишу. В всякому разі воно буде надруковано. Так що це, але з того знову ж таки процесу ще тут вже як згадаю. Як нам була е, підтримка величезна, коли раптом нас везуть в тим оборонку, ми і гадки не мали, е, і раптом е, квітами нас зустрічають і проривається через той кордон міліцейський, ця ж Ліна Костенко. А де, де цей суд був? Там, де є обласний суд е, на цій же ж е, Володимирській, е, оця ще Короленка. Ага, то це тут же та, коло Богдана, так? Коло Богдана, в тому будинку. Так, потім мене там теж туди. Так, кімнатка, не, така невеличка кімната, що людей. Ну не пускали нікого, навіть і родичів не пускали. А дати суду не пам'ятаєте? я не пам'ятаю, але це... Ну, Це десь в березні, у всякому разі в березні це в нас було одне з перших. Бо тоді першого Гевлича судили, здається, а потім нас. Е, Івана Олексійовича Світличного на той час вже були е, теж десь після 7 чи восьми місяців ув'язнення. Його відпустили, е, як кажуть, нібито за те, що він дальніше перебування під вартою під, не зашкодить державі. Значить, Він пообіцяв, що не буде тим займатися, але як ми знаємо, що пізніше це вже десь. Е, тоді в 72-му році, е, то йому саме цю статтю поновили і е, додали і той термін, і ще й більше. Це, до речі, вони, я не знаю, чи ви це знаєте, вони практикували так само із Святославом Караванським, з яким я познайомився вже в зоні. Він мав 25 років перший термін. Навіть чи навіть чи не вищу міру покарання, а потім міняли значить, якісь там е, помилування чи щось то 25 років. І коли ж він ото відсидів щось 16 з половиною років, е, він мені це ж розказував, е, і бо він якраз в 65-му, ми в 66-му приїхали, його десь в кінці 65-го привезли під Дерзон. Так він оце, зокрема, розповідав, що він сидів ці 16,5 років, ну багато. Знову ж таки, різні люди по-різному е, себе ведуть в тих таборах, і кожен, знову ж таки, вони не є члени якоїсь партії чи організації, що вони повинні, е, як скаже е, там лідер, то обов'язково чи статут партії, вони повинні його виконувати. Ну і зокрема він сидів по своїй справі, як вони там, до речі, як ми приїхали, чи то було навіть його в 66-му, тільки нас привезли. Ну, десь е, в травні, в червні, а він десь на початку приїхав, бо висіла ще така стіна е, на цій дошці, де вішають газети, то там е, та мінтовська така газета, де було написано його ці ж справи, нібито, що він сидів, що він десь там на Одещині такі його були спіймали, посадили, йому обвинувачили, що він разом працював з тою ще е, румунською е, розвідкою Фігуранція чи щось. А насправді він був е, підпільник, він був кажуть, член ОПА, наскільки так. Ну, у всякому разі він був з тої ж посланих чи післаних на Україну в тій області зокрема е, на Одещину, бо він там знав ці місця, він сам з того краю. Так от він, е, сидячи, е, дійшов до висновку, що що сидіть, коли нема ніякого просвіту. Ці періоди повстань табірних закінчилися, значить, там можна було сидіти, так як сидів, наприклад, Данило Шумок. Чи там, Бо тоді ж не так, як оце зараз, що там відсидів багато терміну той же. Лук'яненко, але так як Шумок чи е, інші, але знову ж таки це цикарний мав своє право сидіти. він вирішив, що вийти звідтіля, тим більше, що йому інкримінували нібито воєнний е, якийсь там злочин. Та він, е, Як там було, я не буду вдаватися в деталі, чи він засудив ці свої якісь там воєнні справи, чи що. Ну його в всякому разі випустили достроково. Е, на цих 9 років. Але він вийшов, е, закінчив університет, це ж одеський журналістом, е, це ж працював все. Ну і, зокрема, один із його таких тих крамольних документів, це коли він Дадінкова викликав до суду і інші. Тобто йому взяли і додали, нової статті не дали, але за те, що він там не виправдав довір'я КГБ і партії то його значить, знову запроторили в ту ж Мордовію на той же строгий е, режим і добувати свої ці 9 років, щоб він і відбув їх до кінця, значить, е, як ми вже знаємо пізніше. Тобто така е, ситуація складалася, що я знову ж повернусь трошки назад, що нас зустріли з квітами. Е, кидали, їх там відштовхували, але для нас це було величезне таке моральне е, піднесення, така моральна підтримка, що ми е, кричали, що ви не одні, ми з вами. як потім ми дізналися, що така приблизно такі акції і у Львові організовували, зокрема. Чорновіл там <clears throat> здебільшого в тих справах приймав таку організаційну роботу. Ну, У всякому разі це було величезне для нас піднесення. Е, ну, Потрапив я, значить, а найцікавіше, що от е, коли вже закінчили, ну вже кажуть, будуть вести. Мені до того дали мені рік, нібито лишилося десь три роки, е, три місяці, вибачте. Е, Відсидіти я навіть ті обслуговуючий персонал, там на цій же ж КГБській, там у нас був такий перукар. Та він казав, а мабуть, тут пересидиш оці до кінця терміну, до рік, що тут, е, тут же в тюрмі. Коли взяли, значить, і відправляють мене на етап, ну на етап, на, на етап, е, привозять десь там якийсь вагон. І е, цілий вагон тих зеків, але нас треба було окремо вести. І от ми в одному купе е, вдвох сидимо з Мартиненком. Е, Івга Федорівна одна спочатку сиділа поруч. Е, але ще потім коті підсунули якихось е, чи єговістів, чи ще е, жінок, бо вони теж везли їх туди в Мордовію. Одночасно трималися єговісти, п'ятдесятники, ну і оце ж ці ж антирадянчики, так звані. І, А в других тих купе, де справді були ці ще е, так звані уголовники, їх там було купе по 10-12 по 12 чоловік напхано. І це вони обурювалися, що це за таких панів. Ну і оце, зокрема, мого подільника е, садовлять поруч, і ми там дещо е, пробували виясняти ці відносини Сашко що «Е, ти там то, а він мені Іван, а ти то. Ну, тобто це таке вже. І от в одну зону нас пристали, але ми А от претензії. цікаво, як довго вас везли і яким, яким шляхом? Е, Ну, нас везли е, через е, отож, е, Калугу. Холодна гора в Харкові, Ні, ні, так? нас через Харків не везли. Нас везли сюди через е, е, Калугу, потім Пензу. Пам'ятаю, там в Пензі е, така цікава Е, тюрма ще Катеринівська, значить велика. І ото як нас привезли, то там десь на якомусь е, це ж ті пензі. А, е, опять хахли пішли, значить, ага. така була цікава, бо вони спочатку як вони погружають в той вагон. Поділять зразу, а потім, коли вигружають, то всі зразу біжуть, біжуть бігом, там з, з, з тими собаками по, з боку стоять і отаку перегружає всі е, воронки і привозить десь якусь ту тюрму. І там значить, теж загальна така кімната, сидять, е, всі чекають, поки їх там розподілять. В результаті е, вони там думаються, що в нашій справі така червона смуга на наших тих ділах. Тобто вони, ага, то це віддільно, це віддільно. І таким чином знову ми опинилися окремо спочатку разом, а за що та сидився, але то таке. І, Але цікаво, е, що було послухати, е, поки там чекаєш, поки візьмуть. В е, деяких пізніше в потьму і знову ж таки чекати, поки знову там заберуть. І потьма там були і ця Явасівська ця лінія. Mm -hmm. <clears throat> то це все я І дуже туди- добре знаю. Е, то, ну, в потьмі та, теж таке цікаво е, очікування спочатку гуртом, а пізніше е, окремо розділили. Ну, але знову ж, е, мабуть, е, я не знаю, е, я... треба було б вже якось спрямовувати цю розповідь, бо розказувати це дуже багато часу займе. Е, то може якось е, е, задасте якесь питання таке, що більш-менш ви маєте вже певний досвід, друже Василю. Що на що звернути увагу? Бо знаєте, от дорвався дядько до мікрофона та й балакає, і балакає. Я така ну, нагода 60, ви, ви балакатись. рік, так? рік. Десь ви кажете, десь навесні ви приїхали, так? так? От кого ви там е, знали? Просто вам цікаву екскурсію зробили. За тих три місяці привезли і показали вам О, все пекло. Це так, якби, знаєте, я можу сказати. Хто там був під той <laughs> час? Як 11-й е, табір, так? Та, як, це яке там селище? Е, Явас. Явас? Це так, як mm писав той класик російської літератури мої університети, uh так оце справді порівнюючи з тим, що я знав. Е, на якому рівні я був, <clears throat> то це перебування трьох е, місяців е, трошки там з гаком в тому таборі, то це були справжні університети. І потім, коли я вийшов, це до речі, вони далі продовжували слідкувати, бо мене в 76-му році знову посадили на 8 років, тільки вже, як кажуть, знайшли таку побутову статтю як готов, був такий вираз подвесили соплі, це називається. Ну, декого е, за хуліганство 206 давали кому ту, а мені е, тоді в 76-му це вже е, я працював, е, їздив по відрядженнях, то нібито е, я завішав, так як вони казали, сроки командіровок. І відповідно похищав державні гроші. І таким чином за 5 років зібрали всі ці, набрали щось там. Е, ну, незначна якась сума, е, така навіть до тисячі не доходило. І вони за цю дали мені як 80, е, здається, 84 стаття, як хищення государственних, значить, але відправили тоді вже таку е, саму, е, яка найбільш строгу на Миколаївщині, <clears throat> це 93 ту зону. 93-я. Це, до речі, там е, і е, Микола Гор, Горба е, та, відбув там цей період, бо вона там сиділи в основному такі з великими тер, з великими термінами гвалтівники, вбивці, значить, такі рецидивісти. І ото кинули мене в ту зону, ну але це іншим разом, значить, це яка буду я розказувати. Все-таки ви означте дату, коли вас другий раз посадили. Е, в 76-му році, 76-му році 8 років. Е, та, дали мені 8, е, а суд е, дав 7. Значить, бо прокурор, прокурор, та, та, прокурор вимагав е, 8, але так як маленькі діти в нього, в мене вже було тоді двоє діток, значить, смягчаючі обстоятельства, то дали 7. Але це таке, я не хочу на цю звертати увагу, бо це така, знаєте, важко доказувати, е, що ти нібито не верблюд, коли значить, е, стаття була, була, значить. Ну, е, Вони побачили, що то року то занадто мало вам дали. Так, та, то явно вони додавали ці сім років, значить, як та стаття, бо нібито не виправдався. Ну такі там деталі є, що здавалося б в Миколаївській зоні. Яке це має відношення КГБ до цього, але вони до мене на рівні такий. Е, нібито він навіть генерал був Ганчук е, Київський, значить такий е, маститий керівник відділу, то він приїжджав туди і разом із Миколаївським начальником управління, значить, КГБістів, такий брик був, значить. І вони приїжджали туди, умовляли мене, давали газети, щось там 5 чи 6 газет. Як тоді якась була мода, що дехто розколювався, ну, ну, і навіть з того ж Явасу. Ну, Ну, пригадую, е, і інші люди. Е, тобто, якщо він написав, що е, плюю на папу, як ага. Павличко свій час, то його відпускали додому значить, в Освоясі. Так вони мені показали, от бачиш той, от бачиш той. Але я мав певні як, такі перед ними переваги, як не чіпайте мене, я зав'язав з позорним прошлим 10 років тому назад. І тому я не є зовсім е, якийсь там антисовєтчик, е, з КГБ справи немає, я є е, уголовник і ото несу свою, значить, за свій, ну то мене не чіпайте. Вони значить, приїжджали, потім певні там репресії, але це можна багато розповідати, а кажуть, а мало слухати може. Ну що конкретно на ваше питання, коли я приїхав туди в ту зону, це все для нас було нове. Е, приїжджають. Але Богу дякувати, що тоді вже там в зоні був Геврич і був Михайло Озерний, такий е, з Івано-Франківщини. Цікава людина, е, дуже вчитель сам мав три роки, Геврич теж три роки одержав. То ми вже так, нібито вони вже готували нас. Ну але для тих таких е, зеків, які там по 25 років сиділи, чи там, тобто хто мав вищу міру покарання, вони потім їм дали 25, хоча вже в кодексі не було 25 років, а вже 15 найбільший термін, а вони все одно 25 відсиджували, бо їм е, не знімалося, бо нібито один раз вже вони були е, по жалі, вже один раз їх жаліли, то вже другий раз їм. Ну і вони якраз приблизно в ті роки, це де 68-й, Е, кінчався їх 25-літній термін, як хто в 44-му, 43-му. Угу. Ну, Було дуже багато там якраз тих е, так званих, до речі, поліцаїв і інших. І це особливо такі, ті, що були в поліції, вони потім е, такі дуже гойкі були. Ну, на предмет такого, що вони працювали, вони там і забор, той, то що колючі дріт ремонтували, все вони працювали, але раптом приїжджає з одним роком. Так вони кажуть, ну що це якась дурничка, це явно вважали мене, що це якась провокація, що мене присувають ага. тоді. Або потім, значить, ну в результаті, коли вже бачить, тут є ці ж е, геври чи інші, що це вже не є провокація, ну кажуть, ну ти, мабуть. Хрущова послав, мабуть, тоді ще ніби то Хрущов, вони там ще якраз в той час не дуже дійшло, бо почалось нібито при Хрущові, тут Брежнєва скинули, то такий був період. Що послав, мов Хрущова на три букви Такі Вони думали, що то дали рік за це. Ну, але поза тим е, були надзвичайно е, серйозні люди там, які справили на мене особливе враження, і, зокрема, серед них оце той же. Е, Святослав Караванський і особливо оце світлої пам'яті Михайло Михайлович Сорока. Це його це людина надзвичайно чомусь. Е, мені так як я приїхав, таке враження, що він подібний на Коцюбинського був. Значить, Він е, голову мав поголену голову, в окулярах, і таке обличчя, значить, і такий поважний, повільний, якщо можна так виразитися йоговську метод він виконував, значить він оце ж е, ну, не пив, ні кави, ні е, тою чаю, чифірова не курив. Він вів своє значить, життя і, до речі, дуже був шанований серед тих же ж таких, е, як кажуть, есбістів, зокрема, як казав про себе Василь Підгородецький. Чи, наприклад, такий був Віктор Солодкий. Е, то вони такі бойовики, можна так сказати, що вони мали, значить, е, я їх питав, я не знав, що це я потім дізнався, що то не вважає не етично чи питати, «Е, скільки тобі років сидіть чи що. То він, той Василь Пригорецький, зокрема, казав до кінця совєтської власті. Такий термін сидіть. І дійсно, не певні були ніхто в тому. Е, що е, вони відсидять їх, відпустять, бо їм декілька разів додавали в таборі термін. Е, і ми теж, до речі, нас боялися, що щось там якась піддатись на якусь провокацію, бо могли вони дуже тим більше з роком приїжджає три місяці, до чого б йому не додати. Значить, Тобто я зразу оці ж такі знання, як оце, зокрема, той же ж. Е, Віктор Солодкий. Цікаво е, для мене враження справив. Хоч е, активно він зразу куди, а ти в ту промзону не підеш, ти будеш тут в зоні, і в якусь там будівельну бригаду і так далі. Ну, коротше кажучи, так взяли якусь певне опікунство наді мною, бо він був. Е, але виявляється, це потім, як стало відомо, це він був е, в добрих стосунках з Гевричем. Ну, тобто Геврич вже проявляв теж е, таку, як ми приїхали, тут же появився Осадчий. Ну, Мені вже було легше, бо йому теж з двома роками він тільки приїхав. Теж. І ще хтось теж, здається, щось півтора року мав. Вчитель десь із Луцька, от забув його прізвище, такий, але він щось такий був скритий, що він не виходив е, на контакти. Я з свого боку, а ну потім з'явився Заливаха е, по нас з п'яти роками, а ми зналися ще до того. Тобто, е, що ну, я взагалі-то людина така комунікабельна, значить, і оптиміст, був. І в найгірших ситуаціях я завжди старався сміятися. Їх, до речі, це завжди бісило, особливо на слідстві, значить, що для то я, що мене питають, я кажу, та що про це балакається, якась дурничка, значить, то так давно було. Так він весь час обурювався, що у вас, що дурничка, все дурничка. Значить, Я все так ото. І не брав, я кажу, е, ну, не переживав на ці, як кажу, може, ну, це такий характер, але у всякому разі. Я старався е, яка я так е, зближуватися з цими людьми, бо вони для мене були цікаві. А вони з свого боку, потім, коли пересвідчили, що це дійсно не є провокація, що це дійсно збіг обставин, якийсь якийсь збой в їхній кагабійській роботі, наші це людину е, мислять, що посилати на три місяці в ту е, клаку, таку, де е, з їхньому розумінні, що всі там злочинці сидять, і тобто яке може бути перевиховання, коли так навіть формально цього на перевиховання, коли там ще більше набереться. Ну, отож, ну, зокрема, е, цікава така е, про того Михайла Михайловича Сороку е, теж заслуговує на таке розгорнуте яка згадку про нього. Це, мабуть, все-таки, як я вже обіцяв. вам. все-таки ви скажіть. Е, ну, ні, ні, ну, я розумію. Справді то була е, особистість якась е, якась виняткова. Про нього всі говорять найкращими словами. Перш за все, ну зі мною він так ну, деталі не вдавався, але він, я так делікатно, як ми познайомилися, він, я питаю, Михайло Михайлович, а скільки вам ще сидіть так делікатно? А він мене питає, Івасю, а скільки тобі років? А я кажу, то я то з 37-го. Він каже, оце я з 37-го року сижу. Е, ну, то він розказав, що в 37-му році посадили поляки, оця ж польська е, дефензива, чи як вона ага. називалась. І він е, в тій ще березі картузькій відбув два роки, коли прийшли більшовики, то його в 39-му звільнили, він тож тоді десь одружується на Катерині Зарецькій, і десь в них народжується оце ж син, е, тепер це відомий е, графік чи художник у Львові е, живе. І тут же їх в 40-му посадили, його посадили, а Катерина Зарецька вона довгий час ще була в підпіллі. І, зокрема, наскільки мені пригадується, що вона керувала так, так званою тою роботою Червоного Христа в армії. Е, упа. Е. Так що вона е, десь нібито під самий кінець її все-таки десь впіймали, значить, якоїсь провокації. Так тобто, що вона сиділа в одному десь кутку, а він сидів зовсім, оце вже тоді був чималий період, це скільки вже ще, як мені було років два на той час, 28 років, то чи 29-й. 37 по 20 е, по <clears throat> це 66, то він оце вже 30 до 30-го року доходило його термін, як кажуть, ув'язнення. Вони пізніше були в 17-й зоні, вона там там була чоловіча і жіноча окремо. Uh -huh. То він навіть бачив її іноді, десь там вилазив і бачив її. Е, так, з 11 зони можна було бачити, якщо це в 11 Це Бо, не по 17 це він як був, так? Угу. Але, Пізніше, з, але з 11 теж було цікаво, до речі, ви то згадали, що там вилазити і дивіться. Е, коли е, раптом десь ми вже там були, привезли Даніеля Сінявського. А, ні, одного Даніеля, бо Сінявського, здається, той там п'ятий ще був, чи сьомий, сьомий Даніеля сьомий, а до нас привезли Даніеля дуже така е, цікава, імпозантна людина, значить, характерна. І як до нього приїжджали ці його приятелі, в тому числі і жінка, ця ж Лариса Богораз, так вони десь там приїжджали і е, ну, дізнавалися. Вилазили на будинок е, і можна було там ці ж забори нижчі від того двохповерхового бараку. Так що з того бараку можна було добре бачити, як вони десь там собі були. Це така яка деталь що дійсно з того табору, ну що я вам можу сказати, що тоді, коли я був там, оцей рік 66-й, е, може ще частково 67-й, то там знову ж таки, коротше, мені везло, був ліберальний відносно режим. Е, у всякому разі можна було отримувати посилки е, з дому, і сало, і все, і чай, і каву. Це було якось. От, не тільки оце ж нам, але й всі то можна. А пізніше, як мені стало відомо, е, почали закручувати ці гайки. Е, там, до речі, був такий, е, здається, Йофе. Йофе, був, то Він якраз такий, ну, мабуть, єврей, зрозуміло, але він не був такий жорстокий, не був самодур, він у всякому разі більш-менш, ну, главне, як він казав, щоб не е, е, нарушали режим. Ну а режим воно ж теж відносно міняється, коли прийшли там інші до влади, то й поміняли режим. Так що е, оце Михайло Михайлович він розповідав мені про ці свої життя, як деталі він не вдавався, бо це ж треба теж було його, мабуть, слухати кожен день. Це ж років, скільки років. Але він розказував такі деталі, як його возили і літаками, і поїздом на Україну і е, одягали в одяганку по колгоспах, по театрах. І казали, е, ці люди думали, що якийсь американець приїжджає, а йому все показували, от якийсь показовий колгосп, чи там десь завод. І от дивись, яке в нас все це прекрасно. А ти ото тут е, ніяк не хочеш розкаятися і сказати, що у нас все життя прекрасна, спору нет. А він, і якби він достатньо було йому теж написати, як ото потім дехто писали, що е, він е, е, продумав, обміркував і розкається, і осуджує, то його б відпустили, бо але бачите, людина не зреклася. Але це не значить, що вона якась як Василь Піргалецький, він завжди був настроєний войовничо, де б не було. Ви ж, мабуть, знали його теж в таборі, ще Я його не в таборах, я на волі вже його знав. Ну і зараз він е, геть це занепав е, духом і здоров'ям, бо вже роки. Все воно е, все воно здається, ці ж роки в таборі, то вони дуже важкі, як би там не було, але тим більше, що він прожив ті такі роки. Ну і зокрема, шкодував він що е, син, е, каже, так, от він е, нібито й приїжджав на побачення, значить, щось пару разів хлопцем то він так не дуже, ну може, не знаю, зараз ніби то він звичайно свідома людина, той же ж художник Богдан. та Богдан Сорока. Але на той час батько казав, що немає спільної мови, значить, з сином, бо це був, мабуть, студент, так само виховував його діти, бабця, ці ж відомі е, академіки, математики, здається, Зарецькі. Так що він е, теж, я пригадую навіть, як і е, мою доню, моя мама, коли вже мене посадили, як вона, я вернувся, то вона весь час їй. Нагадувала, що ти дивись, дивись, дитина не пхайся нікуди, нічого не балакає і так далі. Так що це все зрозуміло батьків і тим більше діда і бабу, коли батьки сидять то е, відповідно цей хлопець не міг проявляти якусь там активність. Е, та й навіть ми оце, як, наприклад, син е, Василя Стуса, чи, наприклад, навіть син Чорновола, що вони там стають нібито якась на шлях такої активної продовження батьківської справи. Але в той час ми бачимо, наприклад, син. <clears throat> Зарецької, але Горської, то він не є е, кажуть, бунтівник, він не є революціонер, він собі звичайна людина, бо його теж здебільшого виховав дід, е, е, в основному, коли ці як кажуть, вели активну справу таку за незалежність України, хоч мама, хоч батько. Маму це ж били, а батько теж як кажуть був в певної мірі репресований, відлучений від е, активного життя, від можливості реалізовувати себе десь публічно, що він так як кажуть, камерно працював в останні роки. А батько, діти це ще Лесика виховував в основному, то він виховував його так, як е, просто е, порядним громадянином, так що то таке цікаве історія людей. Але е, знову ж повернемося е, до тої зони. І в тій зоні така ще цікава. Кожен старався з тих людей, які ото знали, що я е, вертаюсь на волю, то старалися мені буквально свої проблеми, свої якісь там ці думки, вони ж продумували. Бо ніхто не був певний, чи вийде він на ту волю, чи не вийде. Значить, Добре, що багато з них вийшли як е, той же Степан Сорока теж е, молодим хлопцем потрапив, але 25 років відбув. значить, і, Чи, наприклад, навіть той художник е, Дужинський, <clears throat> Роман Дужинський, який зараз у Львові. Теж саме 25 років відбув, в основному це всі 25 років добували свої ті терміни там тоді. І як Михайло Луцик, е, надзвичайно цікава людина, значить, і вони кожні, е, чи, наприклад, я вже забув прізвище, е, керівник ну, з білорусів, таких активний, значить, білорус був. Ну, Нібито він видавав, навіть мав бібліотеку, цікаво, я кажу, що такий був певний ліберальний режим, можна було значить, збирати собі навіть бібліотеку, комплектувати і так далі. Білорус прізвище не пригадаєте? Не Востриков, ні? Е, він вже був старший, ну, ну найактивніший, найзнаменитіший на той час, я не пригадую собі, бо е, там було багато таких теж активних, небагато їх мається на увазі, що е, тих національних mm нацменів, так званих з тих меншин. І вірменин, і грузини, і інші вони там збиралися, але я не, <clears throat> з ними не контактував, бо мені все одно треба було йти. Мені було е, багато, е, ну буквально, е, як кажуть, час був розписаний на тих людей, наших людей, які е, хотіли мені щось передати, значить, бо записувати не можна, це треба було повторювати. Ну, Зокрема, цікава така деталь. От, наприклад, хтось із них зараз не пригадую. Е, ну, Історію десь там для шостого класу десь йому там він на тій історії е, чітко усвідомлює, вирисовує, яка Україна повинна бути, оце весь Кавказ, Ставропіль, тут десь під Москвою, частина Білорусі, то в нього вже така. Ідея, вже він нею носиться, він значить, живе нею, він обмірковує що на повному серйозі. Або, наприклад, ну, точно не можу згадувати, але мені здається, що це Михайло Луцик. Коли я вертаюсь, він знає про те, що я будівельник, е, бо я так працював. І от він виношує таку ідею. Треба, е, що нібито е, скрипник був приятелем з Леніним. І от нібито можливо був такий варіант, що Ленін обіцяє скрипнику незалежну державу і так далі. Тобто, що десь копають екскаватор, якийсь будинок. От знаходять Е, якусь там треба таке підстроїти, значить, під, е, щоб це було значить, тут вже десь. Ну, наївні люди, бо вони думали собі, що це можливо, бо десь начиталися, мабуть, е, якихось там е мушкетерів, чи там десь якісь читайни якогось парижського там цього ж дворця, чи що воно там було, якісь там. І він каже, що ото. Е, кореспондент тут повинен бути, і той викопує якусь там пляшку, в тій пляшці якийсь там е, текст, і от нібито е, чи майже автограф листа Леніна до Скрипна. І от тут зразу, щоб це стало відомо, що дійсно Ленін незалежність, що потім ці послідовники Леніна, що вони його просто е, е, неправильно нам подали і оце все е, зам'яли. Ну так щось подібне, як Петро перший, чи як можна це вираз віднести, денонсував договір з Олексієм, наче Богдана Хмельницького. Так що це такі, і розумієте, ці люди на повному серйозі. Вони то стараються щось передати, що ти, мовляв, поїдеш і ти там щось проявиш. Е, потім, до речі, цей Михайло Луцик, коли вийшов, він навіть був е, претендентом в президенти. Ото е, а, так, так, так, їздив десь там, збирав, значить, мав ці підписні листи. Тоді не треба було, як зараз, мільйон підписів, а щось трохи менше, десь 300 Ми, чи щось. Цих лагерних академік, академіків так, ми так, знали. Так, Котрих був ланту знань. Так, ну, Літератури теж лантух був. Ну, у всякому разі. Але порядку в тих знаннях не було, так? Е, ну, були оцей же ще е, з росіян такий Білов, здається, прізвище був Леніградець. Ну, якраз в той час е, там сиділи ці ж прибалтійці, цей же знаменитий Кнут Скоєнікс, це ми теж з ним навіть приятелювали. Я після звільнення він десь кінчався його термін, але ну, він мав ну буквально десь е, чи він навіть скоріше, ніж я, чи пізніше, бо я потім заїжджав до нього в той Саваспілс, ми значить, е, зустрічалися. Він, до речі, переклав е, Лесі Українку, це він поет литовський, значить, то він переклав Лесі Українську на литовську мову. Ну, ну що вам сказати, це дійсно багато ж років пройшло, це вже ж 30 років. Але е, для мене це було е, кожна особи, там були кожна особистість. Ну, зокрема, той грузинський генерал, е, може, ви чули про такого, що він в 50, <clears throat> здається, якомусь там році, чи 7-му, чи 58-му, він десь з тих років сидів. Коли там був бунт студентів в Тбілісі, щось там таке, коли викидали Сталіна, так вони збунтували. Так, так. І в ті часи ще сталінські вони грузини служили в Грузії. І Він був е, комендантом Тбілісі. Забув його прізвище, може, колись згадаю. І він, е, коли треба було розганяти цей бунт, то він не дав е, приказу стріляти тих студентів. Його тоді десь прислали з Москви <clears throat> якихось там коротше, такий загін, який його е, арештували, і ці е, грузинських, е, як вони там, гарнізон чи що, роззброїли. І своїх людей вони таки розігнали цю студентську ту демонстрацію. І тому генералу дали теж щось 15 років. І він так і помер в тому ж таборі, він не дожився. Ну, Він якраз був тоді. Е, ким ви думаєте, Днівальним старшим. Тобто він собі, але то е, не знаю, е, як потім було. Бо як я був, то його роль була дуже така, ну не можна було так зневажно до цього ставитися. Бо пізніше, коли я був у тих в зоні 93, то Днівальним то це є такий працівник того ж оперчасті, то є приятель кума, кумчаста називаний. А тоді той дідок був, е, просто він розподіляв по е, тих ага, ти прийшов в такий-то е, той отряд, то давав, от там твоє місто, от там то. Такий старенький був, значить, але їх там багато було стареньких. Е, ну, така цікава ще деталь, як один із тих десь на етапі ми зустрілися, Іванов. Він видавав себе, що він теж генерал, полковник Власовський. Е, ну, він казав, що навіть, але тих Іванових багато в Москві, то він казав, що він є рідний брат е, коменданта Москви, на той час е, теж Іванова, який дійсно був, чи це було так, чи ні. Ну, Він розказував, як його арештували в Парижі, коли вже після війни. Покликали, значить, вас там до телефону, він приходить, його хлоп зв'язали і в машину в своє посольство. Такі Коротше кажучи, там кожна людина це індивідуальність, це життя, це історія. І шкода, що багато з них, е, яка так і не вийшли на волю. І, Бо термін е, дуже великий і умови дуже важкі, 25 років прожити і вижити. Е, це поодиноким людям далося, яка, як ми вже зараз знаємо, що вони знову ж таки. Ну, але це таке. Тобто, я що хочу сказати, що ця е, зона е, залишилася е, в пам'яті моїй як а, така цікава деталь, що мені вже треба виходити, а я ще не не все дізнався. І мені ще я відчуваю, що вже заскоро, мені б ще хоч трохи. То це <laughs> часто згадує Панас Заливаха десь так на якихось таких імпрезах він не називаючи мене, але каже, що була одна людина така, коли йому треба вже йти на волю, а він значить, не хоче йти, значить, йому ще треба е, е, побути там, значить, то це якраз він так дивиться на мене, де він не називає, але каже, то, то, то я був такий смішний, якщо можна так сказати, mm -hmm. що мені треба було бо дуже. А, там був такий стадіон. І отож після роботи, коли приходили, а літом ну, ще час ще довгий, і ото на тих прогулках, на тому стадіоні кожен міг собі е, виложити всі свої міркування. Не було якогось такого підслуховування чи щось, значить, як пізніше потім мені казали, що вже там було якось так, нібито ну, можна було навіть е, земляцтва були певні, збиралися там. Ви були в тій одинадцятій? Ні, я а, там ні, не був. А, там була- Свобода слова. Так.